Tractatus duo de trigesimus. Item alius de Natale Domini. Cum semper nos dilectissimi. Caudere in Domino omnia divina eloquia cohortentur. Hodie procul dubio, ad spiritualem laetitiam copiosius incitamur. Nativitatis nobis dominice sacramento clarius coruscante. Ut recurrentes ad illam ineffabilem divine misericordiae inclinationem qua creator hominum homo esse dignatus est in ipsius nos inveniamur natura quem adoramus in nostra. Deus enim Dei Filius Dei sempiterno et ingenito Patre unigenitus sempiternus manens in forma Dei et incommutabiliter atque intemporaliter habens non aliud esse quam pater formam servi sine suae detrimento maiestatis accetit ut in sua nos proveheret non in nostra deficeret. Unde utrique nature in suis proprietatibus permanenti. Tanta est unitatis facta communio, ut quidquid ibi dei est, non sit ab homine separatum, et quid quid est homines non sit a deitate divisum celebrantes igitur dilectissimi natalem diem domini salvatoris partum beate virginis indigre cogitemus ut carni animeque concepte virtutem verbi nullo temporis puncto de fuese credamus nec prius formatum atque animatum templum corporis Christi quod sibi superveniens vindicaret habitator. Sed per ipsum et in ipso, novo homini datum esse principium, ut in uno dei atque hominis filio, et sine matre deitas, et sine patre esset humanitas. Simul enem per spiritum fecundata virginitas sine corruptiones vestigio edidit et sui generis sobolem et sue stirpis autorem. Unde? Idem Dominus, sicut Evangelista commemorat, quae sivit a Iudeis, cuius filium Christum, scripturarum autoritate didicisent, et eistem respondentibus quod ex David venturus semine tradereitur, Et quomodo inquit Dominum illum suum David in spiritu voca dicens Dixit Dominus Domino meo sede ad dextris meis donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum Non potuerunt iudei propositam solvere questionem quia non intelligebant in uno Christo et progeniem Davidicam et naturam prophetatam esse divinam maiestas autem filii e qualis patris vestiens se humilitate servili, nec me tuebat minui nec indigebat augeri ipsumque effectum misericordiae suae quem restitutioni impendebat humane sola exequi poterat virtute divinitatis. Ut creaturam ad imaginem Dei conditam a jugo diri dominatoris erueret sed quia non ita in primum hominem diabolus violentus extiterat ut eum in parte suas sine liberi arbitrii consensione transferret sic destruendum peccatum fuit voluntarium et hostile concilium O dono gratiae non obesset norma justitiae. In totius igitur humani generis strage comuni, unum solum fuit remedium, sub divine rationes occulto, quod posset, subvenire prostratis si aliquis filiorum Adam originales prevaricationes alienus atque innocens nasceretur qui ceteris et exemplo prodesset et meritum sed quia hoc naturalis generatio non sinebat non poterat viciate radicis propago esse sine semine de quo scriptura dicit quis potest facere mundum de immundo conceptum semine non ei tu qui solus es dominus david factus est filius david et de promissi germinis fructu proles est orta sine vitium in unam personam gemina conveniente natura ut eodem conceptu eodemque partu generator dominus iesus christus cui et vera in esse deitas ad miracula operum et vero humanitas ad tolerantiam passionum fides igitur catholica delectissimi ob latrantium hereticorum spernat errores qui mundane sapientiae vanitate decepti a veritatis evangelio regis erunt. Et incarnationem verbi intelligere non valentes de causa illuminationis fecerun sibi materiam cecitatis. Nam omnium ferrem falsa credentium opinionibus quae etiam in sancti spiritus negationem proruunt retractatis neminem pene devi visse cognoscimus nisi qui duarum in Christo naturarum veritatem sub unius personae confessione non credidit. Alii etinem domino solam humanitatem. Alii solam ad scripsere deitatem Alii veram quidem in ipso divinitatem sed carnem dixerunt fuisse simulatam. Ali professi sunt veram eum suscipisse carnem, sed Dei patis non habuisse naturam. Et Deitati eius, quae erant humani substantiae deputantes, maiorem sibi deum minorem quae finxerunt cum gradus in vera divinitate esse non possint quoniam quid quid deo minus est deus non est alii conoscentes patris et filii nullam esse distantiam quia non poterant unitatem deitatis intellegere nisi in unitate personae eundem asseruerunt patrem esse quem filium ut nasci et nutriri, pati et mori, sepeliri et resurgere ad eundem pertineret, qui per omnia et hominis personam impleret et verbi, quidam putaverunt Dominum Iesum non nostre substantiae corpus abuisse, sed ab elementis superioribus ac subtilioribus sumptum, quidam autem estim averunt, in carne Christi humanam animam non fuisse, et sed partes anime ipsam verbi implesse deitatem quorum imprudentia in hoc transiet ut animam quidem fuisse in domino faterentur sed eandem dicerent mente caruisse quia sufficit ad homini suo deitas ad omnia rationis officia postremo idem a serere serunt partem quandam verbi in carnem fuisse conversam ut in unius dogmatis varietate multiplici non carnis tantum animaeque natura sed etiam ipsius verbi solveretur essentia multa sunt alia prodigia falsitatum quibus enumerandis caritatis vestrae non est fatigandus auditus sed post diversas impietates quae sibi invicem sunt multiformium blasphemiarum cognatione connexae de his potissimum erroribus declinandis observantiam vestre devotionis admonio quorum unus dudum nestorio autore consurgere non impune temptavit alius nuper pari execratione damnandus eutique assertore prolupit nam ille beata maria virginem hominis tantum modo ausus est predicare genitricem ut in conceptu eius et partum Nulla verbi et carnis facta unitio crederetur quia Dei filius non ipse factus sit hominis filius sed creato homini sola se dignazione sociaverit quod catholice aures ne quaquam tolerare potuerunt, quae sic evangelio veritatis imbute sunt, ut firmissime noverent, nullam esse humano genere spem salutis, nisi ipse eset filius virginis, qui creator est matris. Hic autem recensioris sacri legii profanus assertor, unitionem quidem in Christo duarum confessus est naturarum, sed ipsa unione id dixit effectum ut ex tuabus una remaneret. No latinus alterius existente substantia. Quae utique finiri nisi aut consumzione aut separatione non posset. Hec vero tam inimica sunt sane fidei ut nequeant recipi sine excidio nominis Christiani. Si enim verbi incarnatio unitio est divine humaneque nature, si hoc ipso concursu Quod era geminum factum est singulare. Sola divinitas utro virginis nata est et per ludificatorium speciem sola subiet nutrimenta et incrementa corporea utque omnes mutabilitates humanae conditiones omitam sola divinitas crucifixa sola divinitas mortua sola divinitas est sepulta ut iam secundum talia sensientes sperande resurrectionis nulla sed ratio nec sit primogenitus ex mortuis Christus quia non fuit qui deberet resuscitari si non fuit qui posset occidi ab sint uh, cordibus vestris directissimi diabolicarum inspirationum virulentem mendacia et scientes quod sempiterna filii deitas nullo apud patrem crevit augmento prudenter advertite quod cui nature in Adam dictum est terra es et in terram ibis et idem in Christo dicitur sede ad extris meis secundum illam naturam qua Christus e qualis est patri numquam inferior fuit unigenitus sublimitate genitores nec temporalis ei est cum patre gloria qui est ipsa patris dextra de qua in exito dicitur dextra tua domine glorificata est in virtute et et in Isaia Domine quis credidit auditui nostro et brachium Domini cui revelatum est ad sumptus igitur homo in filium Dei sic in unitatem personae Christi am ipsis corporalibus est receptus exordiis ut nec sine deitate conceptus sit nec sine deitate editus nec sine deitate nutritus idem erat in miraculis idem in contum Per humanam infirmitatem crucifixus mortus et sepultus, per divina virtutem, die tertia resuscitatus, ascendit ad celos, concedit ad dexteram patris, et in natura hominis a patre accepit quod in natura deitatis etiam ipse donavit hei dilectissimi pio cordi meditantes apostolici semper memores estote precepti qui universos admonet dicens videte ne quis vos decipiat per philosophiam et in anem fallaciam secundum traditionem hominum et non secundum Christum quia in ipso habitat et omnes plenitudo divinitatis corporaliter et estis in illo repleti non dixit spiritualiter sed corporaliter ut veram intelligamus substantiam carnis ubi est plenitudinis divinitatis in habitatio corporalis qua utique etiam tota repletur ecclesia quae in herens capiti corpus est Christi qui vivid et regnat cum patre et cum spiritu sancto in saecula saeculorum amen